Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 40 անգամ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն երկու հայկական հանրապետությունների արտգործնախարարությունների միջև։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցել Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորն է։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մեկնարկել է Գրացիա Պարային փառատոնի ժողովրդական փուլը։ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է կազմակերպել համազգային հանրահավաք։ Այսօր Սրկության զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Հայաստանի մարզիկն արժանացել է ոսկե մեդալի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 220 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մարտի 24-ին Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև կայացել են հերթական խորհրդակցությունները, որոնց Արցախյան կողմից մասնակցում էին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Արմինա Ալեքսանյանը եւ Ֆելիքս Խաչատրյանը, ինչպես նաեւ արտգործնախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցներ։ Իսկ Հայաստանից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև արկա համագործակցության, ընդլայնման ու զարգացման առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Հատուկ քննարկման առարկա են եղել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համաձայնեցված քաղաքականության վարման եւ այս ուղղությամբ փոխգործակցության հետագա ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակին, մտքեր փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային տարբեր խնդիրների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Կոմիտասի անվան Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու պետական քաղաքական գործիչ նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին։ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նշենք, որ այսօր լրանում է Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան 10-րդ տարելիցը։ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը որևէ մեկի դեմ ուղղված չէ։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հերոստանգերությանը տված հարցազրույցում։ Նա նշել է, որ այն պետությունները, որոնք ստորագրել են այդ պայմանագիրը, առաջնորդվել են ՀԱՊԿ գոտում անվտանգության ապահովման համար ջանքերը միավորելու անհրաժեշտությամբ։ Դրա համար էլ այստեղ խոսք չի կարող լինել մասնավոր շահի մասին։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով ժամանակակից աշխարհում սպառնալիքները հայտնվում են տարբեր ձևերով։ Անվտանգության սպառնալիքները շատ բազմազան են։ Կոնկրետ մեզ համար դա այն վիճակն է, որը ձևավորվել է մեր տարածաշրջանում, այսինքն Ղարաբաղյան հարցը ուժային մեթոդով լուծելու Ադրբեջանի ցանկությունը։ Մենք հայտնել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության երաշխավորներն ենք։ Դրա համար էլ մեզ համար առաջին սպառնալիքը, առաջին մարտահրավերը հենց դա է ասել է նա։ Մարտի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդին։ Հանդիպանը քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջ մղման նպատակով համապատասխան պայմանների ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Թողարկումը շարունակում է Բելլա Լալայանը։ Շենքը, որտեղ տեղակայված է գյուղի բուժկետը, ակումբը, գրադարանը, համայնքապետարանը, վրանորոգման խիստ կարիք ուներ։ Խնդիրը գյուղում որոշեցին լուծել սեփական ուժերով։ Միևնույն ժամանակ նինգեցիներին օգնության ձեռք մեկնեցին Ռուսաստանաբնակ համագյուղացիները։ Ռուսաստանում ապրող մեր նինգեցիները իրանց ուժերով եւ գյուղացիների ուժերով համանքի ղեկավարի կողմից փողն հավաքել ու այդ վերանորոգման աշխատանքն են կատարվել։ Կան երիտասարդներ վերապրում Ռուսաստան մեծ գումարով են օգնած Այս ռովադրությամբ որոշակի աշխատանքներ իրականացվել են, փոխվել են դուր լուսամուտները, վերանորոգվել է շենքի հատակը, տանիքը, մասնակիորեն կատարվել են ներքին հարդարման աշխատանքներ, սակայն դեռևս անելիքներ շատ կան տեղեկացնում է ակումբի վարիչ Միրա Ասրյանը դարանն է, ակումբն է, դժգետն է, փոշտի շենքն է, սաղը շենքի մեջ է։ Արդեն երկրորդ տարին է, բայց լրիվ վերջացրած չն է, հալամ շարունակվելու է։ Գյուղացիները որոշել են ամենից առաջ ավարտին հասցնել ակումբի վերանորոգման աշխատանքները, որտեղ հնարավոր կլինի գյուղի կյանքին փոքրինչ մշակութային երանգներ հաղորդելու համար միջոցառումներ կազմակերպել, երիտասարդների ժամանցն ապահովել։ Մենակ ակումբի հիմնականում այդ զալնալի վեր, վերանորոգած է, բայց հալեմ հատակը ներկված չի, վարակույրը կախված չի։ Մեր համանքերի կավարը հետաքրքրում է դրա մասին դաշտամները լրիվ կատարվելու է։ Դողի մելիքական ապարանքի մասին միջև վերջին տարիները Արցախում գիտեին շատ քչերը, իսկ վերջին տարիներին պատմական վայրում կատարած աշխատանքները պետության կողմից ընդգծված հոգացությունը նպաստեցին, որպեսզի 18-րդ դարի ապարանքը հայտնի դառնա ինչպես արցախցիներին, այլ նաև զբոսաշրջիկներին։ Այս տարի նույնպես կշարունակվեն պահպանման վերականգնման աշխատանքները Տողի Մելիքական ապարանք Խարքելոցում։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արման Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ այս օրերին ընթանում են տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, ինչպես նաև պեղումներից իհայտ եկած պատերի կոնսերվացման աշխատանքները։ Մոտորապես 14 միլիոն դրամ հատկացվել է բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար։ Մելիքական հապարանքի վերականգնված ընդհանրանում արդեն ստեղծվել է թանգարան, որտեղ ցուցադրության են ներկայացված պեղումների ընթացքում հայտնաբերված մասունքներ, նմուշներ, որոնց քանակը տարեստարի Կավելան ասրանում համոզված են հնագետներն ու տեղում աշխատող բանվորները, ովքեր զգուշությամբ են կատարում բոլոր աշխատանքները, գտածոները հնարավորինս չվնասելու համար։ Աշխատանքներ իրականացնող շինընկերության աշխեք Արման Գաբրելյանը նշում է, որ վերջին աշխատանքները իրականացվել են ապրանքի այն հատվածում, որոնք առավել շատ էին դժում տեղումներից։ Դրա հետ միաժամանակ որոշ հատվածներում կառուցվել են հնապատեր եւ առվակ, ջրատար առվակներ։ Բոլոր աշխատանքները իրականացվում են Տողի պատմական համալիրի եւ շրջակա միջավայրի բարեկարգման եւ վերականգնման նախագծի համաձայն։ Իսկ տպավորությունների մասին կարելի է կարդալ գրքում, որտեղից բարձր դառնում նաեւ այցելուների աշխարհագրությունը Հայաստան, Ռուսաստան, եվրոպական երկրներ ու Միացյալ Նահանգներ։ Պետք է ասել, որ ապարանքը ավելի ճանաչելի դարձնելու նպատակով զբոսաշրջության վարչությունը ամենամյա գյուղ փառատոնը կազմակերպում է Տողի Մելիքեգանի ապարանք արքելոցում։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Ստեփանակերտի Սայաթնովայի անվան երաժշտական քոլեջում 3 տեղի ունեցել Արցախցի եւ Իրանցի ֆլեյտահարներ Արտաշես Գրիգորյանի եւ Մեյսամ Ղոդրաթիի համերգը։ Նրանց նվագակցում էր դաշնակահարուհի Մարինե Վարխուդարյանը։ Համերգի ընթացքում հնչել են հայկական, իրանական եւ արևմտյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է Գրացիա Պարային փառատոնի ժողովրդական փուլը Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Գրացիա պարային փառատոնը նվիրված է վաստակաշատ Պարուհի Ելենա Սարգսյանի հիշատակին, ով իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է Պարի արվեստին։ Մեր պարարվեստի զարգացման գործում մեծ է վաստակաշատ Պարուհու ներդրումը։ Գրացիա փառատոնը նպատակ ունի եւս մեկ անգամ մեծարել եւ վերարժևորել Ելենա Սարգսյանին, ամրապնդել ստեղծագործական կապերը, փորձի փոխանակում կատարել Արցախի Հանրապետության պարային կոլեկտիվների միջև, հայտնաբերել շնորհալի պարուսույցներ, պարային խմբեր։ Հանդիսատեսին առաջին ողջունեցին հանդրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի 6-ից 10 տարիքային խմբի սաները։ Փառատոնը անց է կացվում 3 անվանակարգերում՝ ժողովրդական, դասական եւ ժամանակակից սպար։ Փառատոնին մասնակցության հայտեր են ներկայացրել ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետության տարբեր շրջանների կոլեկտիվներ։ Անուշ Բալասանյանը Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Ուրախ է, որ նման փառատոներ են անցկացվում։ Որքանով են կարևոր այս փառատոները։ Երեխաներ ավելի են ողջևորվում, ավելի են բացվում մեծ բեմերում բարելով։ Մենք հաջորդ տարի մշակութային խաչմերուկում առաջի տեղն են զբաղեցրել երեխաները, հիմա երկրորդ համավոր բարում են։ Լինա Միրզոյանը մեծ հաճույքով է մասնակցում այս միջոցառմանը։ Մրցաճյուղով, քանի որ դրանք մեծ մասամբ հայնասիական են լինում եւ մեզ նոր ազատական ոգի են տալիս եւ մրցաճյուղով ենք մասնակցում։ Շնորհակալություն։ Ինչ եք ներկայացնելու։ Ազգագրական պարկ, որը կատարում ենք հաճույքով։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի պարուսույց Անուշ Բաղդասարյանի խոսքով նման փառատոները ել ավելի են պարտավորեցնում մեր պարողներին որոշեցինք մասնակցել մրցույթ փառատոնին, հուսով ենք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի եւ երեխաները պատշաճ ձևով կներկայանան հանդիսատեսին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 10-ից 12-ը Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ կկայանա մեծանուն հայ կոմպոզիտոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանի անունը կրող պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական մրցույթը։ Արդեն 4-րդ տարին անընդ մեջ անցկացվող այս միջոցառումը նպատակ ունի համախմբելու շնորհալի պատանի ստեղծագործողների, տալով նրանց հնարավորություն դրսևորվելու, ներկայանալու, ներկայացնելու իրենց ստեղծագործություններն ու մասնիկը լինելու հայ կոմպոզիտորական մեծ ընտանիքի։ Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով մրցակցային ոգին արվեստում եղել է ու կա եւ դա քաջալերման ձևերից մեկն է։ Իսկ երբ դա լինում է պատանիների սկսնակների շրջանում, այն առավել քան արդյունավետ է, ընդգծել է կոմպոզիտորը։ Սկսվում է Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան Պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքի վերակառուցումը։ 6 տարի է, որ թատրոնը վթարային լինելու պատճառով չի օգտագործում իր բեմը ներկայացումների համար։ Վրաստանի կառավարությունը գումար է հատկացրել բարելավելու համար որոշ թատրոնների շենքային պայմանները։ Հայկական թատրոնը առաջինն էր այդ ցուցակում։ Նախագծի համաձայն վերակառուցման առաջին փուլում կլինի շենքի ամրացում եւ արտաքին պատերի հավասարեցում, երկրորդ փուլը դահլիճի վերականգնումն եւ լուսավորման թարմացումը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ քանի դեռ Գերմանիան ու Նիդերլանդներն իրեն բռնապետ են անվանում, ինքը շարունակելու է նրանց նացիստ անվանել։ Նրանք իրավունք ունեն Էրդողանին անվանել բռնապետ, իսկ Էրդողանը նրանց նացիստ կամ ֆաշիստ անվանելու իրավունք չունի, քանի դեռ նրանք Էրդողանին բռնապետ են ասում, ես էլ նրանց նացիստ եմ ասելու հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը մարտի 22-ին տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ որոշել է կազմակերպել համասկային հանրահավաք որի ժամանակ ժողովուրդը կարտահայտի իր բողոքը երկրի իշխանությունների կողմից շարունակաբար իրականացվող ապօրինությունների եւ ճնշումների դեմ։ Գազམ་ակերպչական խորհրդի նիստում մենք ի թիվս այլ հարցերի քննարկել ենք բողոքի ակցիա կազմակերպելու անհրաժեշտությունը եւ որոշել ենք մոտ ժամանակներս կազմակերպել համազգային հանրահավաք։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի անդամ Էլդանիս Գուլիևը։ Նրա խոսքով խորհուրդը հաջորդ նիստերի ժամանակ ծրագրում է հստակեցնել իշխանություններին ուղղված պահանջները։ Այսօր Սրկության զոհերի հիշատակի միջազգային օրն է։ Օրվա խնդիրն է վառ պահել հիշողությունը մարդկանց տրանսատլանտյան առևտրի եւ ստրկության մասին, ինչպես նաեւ հաջորդ սերունդներին պատմել դրա պատճառների ու հետևանքների մասին։ Օրվա գլխավոր խորհուրդներից է նաեւ տեղեկացնել մարդկանց այն վտանգի մասին, որը պարունակում է ռասայական խտրականությունը։ Մարտի 25-ին տարբեր երկրներում անցկացվող հիշատակի արարողությունները նվիրվում են այն միլիոնավոր մարդկանց հիշատակին, ովքեր ժամանակին ստրկության զոհ են դարձել։ Մարզասերների համար Դոհայում ընթացող մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկությունում կայացել է ուղակների վարժության եզրափակիչը։ Հայաստանը ներկայացնող Արթուր Թովմասյանը գրավել է առաջին տեղը արժանանալով ոսկե մեդալի։ Ավելի վաղ բրոնզե մեդալակիր էր դարձել Արթուր Դավթյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5 ցելսիուսը 12-ից 17 աստիճան։ Տաքություն։ հանրատվական ծրագիրն ավարտվեց